від жалю втрати, а тому, що весь час гризло те принизливе відчуття. Тебе пошили в дурні. Гірке, образливе для людської гідності. Маринич співчутливо глянув на артистку, твердо промовив. Обов'язково розшукаємо. А зараз я хотів би уточнити деякі деталі. Це займе буквально кілька хвилин, тільки. Бажано наодинці. Прошу дуже, ходімо до кухні. А, там Георгій. Ну нічого, ми попросимо його. А втім, краще самі вийдемо на сходову площадку, що він, бува, не подумав, ніби від нього є якісь секрети, правда? З кухні вискочив великий чорний кіт. Різко зупинився, вперся Маринича блискучими зіницями, і мов докаяв. Як же ти, товаришу начальник, допустив таке неподобство? Примічно раптом зміненим, яким ніжним голосом, яким, очевидно, завжди розмовляла з котом, проваркувала. Ну чого ти зупинився, бінеш? Біжи, перебігай нам дорогу. «Ну, ви знаєте, повернулась до Маринича, мій бінер унікальний кіт. Коли перебігає дорогу, то приносить щастя. От сьогодні, коли йшла в театр, він за щось на мене образився не захотів перебігти дорогу. Хіба ж мене обікрали? І зараз, котику, не хочеш перебігти? Стоїш? ну тоді йди до мене. Дозяла кота на руки і вже з ним пішла до виходу. Кіт, припавши до неї, і далі дивився на Маринича сумно, докірливо, неначе справді розумів ситуацію. Я, Ангеліна Васильівна, обережно почав Маринич, е, хотів би уточнити, чи часто буває у вас Петрикевич, і пробачте мою вимушену нетактовність, на яких правах він сюди приходить. Сподіваюся, ви мене зрозуміли, хоч мені страшенно ніякого. Розумію, і належно ціню вашу делікатність. Вона кивнула, особливо, якщо, е, якщо ви розмовою зі мною вирішили замінити бесіду з Георгієм Гавриловичем. Наперед гарантувати не можу, признався Маринич, але за певних обставин це може компенсувати. Я так і подумала, що ви про нього запитаєте. Отже, коли вам спало на думку підозрівати Георгія, то можете відкинути цю думку. Звичайно, мої слова можуть видатися вам непереконливими, мовляв, жінка дивиться на мужчину закоханими очима тому нічого поганого в ньому не бачить. Отже, характеризувати його не буду. Звернімося до елементарної логіки і здорового глузду. Це для вас звучатиме ґрунтовніше, переконливіше. Так от, навіщо йому було вкрадати мене, коли половина вкраденого це його подарунки? Це, по-перше, а крім того, питання про наше одруження давно вже вирішено для нас обох. Це лише справа часу. І ще скажу вам, він заробляє набагато більше за мене і моїх коштовностей не потребує. Та, зрештою, якби, незважаючи на все сказане, задумав усе таки обібрати мене, тож міг би це зробити вже давно, адже в нього вже кілька років є ключі від моєї квартири. Аж так? Звичайно, що переконала? Так, хоч аргументів, здається, трохи забагато. Ти що? Парадокс? Мабуть. Один із персонажів п'єси Оскара Уальда раз у раз повторює терпіти не можу парадоксів, приєднуюсь до нього. У нашій практиці нерідко доводиться мати справу з парадоксами, причому досить дивними. Ось, наприклад, е, вас не дивує, що працівник міліції е, замість бігти та ловити злодія починає розпитувати вас про стосунки з друзями, та про те, якщо у Петрикевича вже є навіть ключі від вашої квартири, то мимохід напрошує це цілком природні е, запитання, чому ви досі не оформили офіційно наших відносин, так? Дякую. Ви помітно полегшуєте моє скрутне становище. Відповідь на це запевняю.